Lai top slavēts Jēzus Kristus, dargo radio Marija Latvija klausītāji, vai tu gribi atjaunot savu izsalkumu pēc Dieva? Tad noklausies šo raidījumu. Manai sieviņai Olgai ir kāds iedvesmojošs vārds priekš tevis. Paliec kopā šajā raidījumā. Ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! misijā. tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Debesu Tēvs, es nāku šobrīd pie Tevis, un es lūdzu, lai Tu sūti savu svēto garu par mani un par katru klausītāju, kas klausīsies šo raidījumu, rādio ētera vai arhīvam piepildi mūs visus ar savu svēto garu un runā uz mūsu sirdim. Runā to, ko tu vēlies pateikt, ko tu vēlies izcelt mūsu dzīves. Mēs Tev pateicamies, Tev Tēvs. Mēs lūdzam to caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Dargie klausītāji, pirms es eh, pateikšu par kādu tēmu, tad es šodien vēlos runāt. Es vēlos pastāstīt jums kādu joku. Ir bijis kāds eh, vīrietis, jauns vīrietis, jūts pēc reliģijas, un viņš devas pie rabīna, pie mācītāja. Un viņš nāca pie viņa un saka, rabī, ko man darīt? Man darīt? Sirds ilgas, sirds e, vēlmes ir dzīvot mūžīgi. Nē, nē, ne tā kā pēc šīs dzīves, pēc nāves, bet, bet mūžīgi jau šajā ķermenī, šajā, šajā pasaulē. Un rabins uz viņu paskatās un saka viņam, tu esi precējies? Viņš saka, nē. Rabins viņam saka, nu tad tev vajag aprecēties. Un jaunietis saka, tik viegli mans, mans, eh, mana vēlme, manas ilgas būs atrisinātas, es varēšu dzīvot mūžīgi. Rabins paskaties uz viņu un saka, nu, es neesmu droši par to, ka tu dzīvosi mūžīgi, bet uh, tavas vēlmes pāries. Jā, darga klasītāji, tas ir tikai tāds joks, uh, Bet šodien es vēlos runāt par, par kādu ļoti interesantu tēmu, ko Dievs arī licis manā sirdī, un šī tēma ir Kādas ir tavas sirds vēlmes? Kādas ir tavas sirds vēlmes? Un runājot par vēlmēm, es gribu sākt ar definīciju. Vēlme ir spēcīga sajūta – kā vēlamies kaut ko iegūt, vai vēlamies, lai kaut kas notiktu. Un, piemēram, bieži vien mēs eh, kādā varbūt lielveikala redzējām kādu, kādu ainu, varbūt eh, bijām arī tas ainas dalībnieki, kad mēs redzam kādus vecākus, mammu vai tēti vai abus vecākus, un ar viņiem lielveikali ir kāds maz bērns, un tas bērns – grib kādu šokolādi vai saldumu vai kaut kādu citu mantiņu, un viņš kliedz, un var redzēt, ka viņš tik ļoti, ļoti, ļoti vēlas šo, šo lietu iegūt, un tik spēcīga ir šī vēlme, ka viņš gatavs trakot un darīt visu kaut ko, lai to dabūtu. Jā, runāsim šodien par vēlmēm. Un ja mēs runājam par vēlmēm, tad man nāk prātā arī kāda rakstu vieta – no Mateja evangēlija 5. nodaļas 6. panta. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks pāēdināti. Vēl citā tulkojumā mēs e, lasam, jo Dievs viņiem to papilnam dos. Un respektīvi, ja mēs mēģinam nodefinēt vēlmi pēc e, šī bibliskam principa, tad vēlme ir – sajūta, ka tu esi izsalcis un izslāpis pēc kaut kā, kamēr tu netiksi paēdināts, kamēr tu nesaņemsi pa pilnam to. Un runājot par vēlmēm, ir dažāda veida vēlmes. Ir dabiskas vēlmes, piemēram, mums gribas ēst, gulēt, mums gribas dzert ūdeni, mums gribas atpūsties, tas ir dabiskas vēlmes. Bieži vien Bībele runā arī par tādam miesas vēlmam, jeb miesas karībam, un tas ir tādas vēlmes, kas ir saskaņā ar mūsu veco dabu. Un tajā pašā Mātēja evangēlija 5. nodaļa 28. panta, kur Jēzus runā eh, kalnas prediki, viņš mīn kādu miesas karību. Jēzus saka, bet es jums saku, ka viens, kas uzlūko sievieti, ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Bet vēl ir kādas vēlmes, kas ir tādas kā gara vadītas vēlmes. Dieva vadītas vēlmes mūsu dzīvē, un tas ir vēlmes pēc mūsu jaunas dabas. Tad mēs esam kristīti, mēs kļūstam Dieva bērni, un mūsos mājos svētais gars – Un šīs gara vadītas vēlmes ir saskaņa ar to svēto garu, kas dzīvo, kas mājo mūsos. Un, piemēram, šīs vēlmes ir tādas, ka mēs vēlamies lūgties, mēs vēlamies stāstīt citiem par Dievu. Un varbūt mūsu miesas vēlmes, iekāres un dabiskas vēlmes ir kaut kas pretējais. Piemēram, mums gribas gulēt, mums eh, negribas celties, bet mūsu gars pamudina mūs celties, pamudina celties no rīta un sākt, piemēram, dienu ar lūkšanu. Un tas ir tās gara vadītas vēlmes. Un, piemēram, vēl kādas citas vēlmes, kas ir neitrālas, piemēram, vēlme ceļot, vēlme socializēties – kas vajadzīgas mūsu psihei, mūsu emocijām, mūsu prātam, bet es šobrīd vēlos runāt par kādam vēlmēm, ka, ko mēs redzam, ko Bībele īpaši izceļ. Tad tās ir miesas vēlmes vai miesas kārības un tādas kā gara vadītas vēlmes. Un es vēlos šodien runāt par piemēru no Ābrahama un Lata dzīves – Un šī rakstu vieta ir atrodama radīšanas grāmata 13. nodaļa. Mēs lasām par Ābrahamu un Latu, viņas radinieku. Jau iepriekš 12. nodaļa mēs lasām, ka Dievs aicina Ābrahamu, ko iepriekš sauca Ābrams, Dievs viņu pārsauc. Viņš viņu aicināja doties prom no savas dzimtenes, no savas mājas un doties izceļot uz apsolītu zemi, ko Dievs viņam dos, viņam un viņa pēcnācējiem. Un tad Ābrahams kopā ar Lātu izceļo. Un viņiem ceļo kopa, viņiem ir, viņi ir bagāti, viņiem ir lopi, aitas, govis un tā tālāk. Un viņi kļūst bagāti, un tā kā viņi dzīvoja kopā, tad viņi apmētas vienas vietas, starp ganiem sākas konflikts un Ābrahams piedāvā Lātam šķirties no viņa. Un mēs lāsam 13. nodaļa, 8. un 9. panta, kā Ābrams saka Lātam, lai nav strīdu starp mani un tevi, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam taču brāļi. Vai tava priekša nav visa zeme? Nošķiries no manis! Ja tu iesi pa kreisi, es iešu pa labi, un ja tu iesi pa labi, es iešu pa kreisi. Un pirmais, kas izvēlas, bija lācis. Mēs lasām, ka lācis izvēlas no 10. līdz 11. pantam, un lācis pacēla acis un uzlūkoja visu Jordānas ielēju, pirms kungs bija nostājis Sodomu un Gomoru tā bija ūdens dzirdināta kā kunga dārs, kā Ēģiptes zeme uz coāras pusi. Lācis izvēlēja sev visu Jordānas ielēju, un Lācis klejoja uz austrumiem, un viņa nošķiras viens no otra. Un mēs redzam, tad izvēlas Abrahāms, toreiz vēl Ābrams. Bet mēs redzam, ka viņš ne, pati, ne pats izvēlēs, bet viņa vietā izvēlēs Dievs. Mēs lāsam no 14. līdz 15. pantam. Un kungs teica Ābramam, kad Lācis bija no viņa nošķīries, pacel savas acis un paskaties no tās vietas, kur tu esi, uz ziemeļiem un uz dienvidiem, uz austrumiem un uz rietumiem – Visu zemi, ko tu redzi, es tev došu un taviem pēcnācējiem uz mūžiem. Un mēs redzam šeit divi radinieki, ļoti tuvi radinieki. No vienas ģimenes viņam ir līdzīga izcelsme, no vienas pilsētas, un abi ir diezgan turīgi. Viņi pat nevarēja sadzīvot kopā, cik viņam bija daudz īpašumu un abi ir bijuši dievbijīgi un ticīgi. Bet mēs redzam, ka tik ļoti atšķiras viņu dzīves gājums. Un tālākas nodaļas mēs redzam, kā arī viņu dzīves rezultāts ir pavisam citādāks. Ābrahams iemanto svētību, un viņa pēcnācēja iemanto svētību un šo zemi un ar viņiem Dievs noslēdz derību. Savukārt Lācis piedzīvo zaudējumu, un viņš zaudē gandrīz visu. Viņš zaudē savus īpašumus, viņš zaudē savu sievu, un turklāt tas, ka viņš dzīvoja tajā Sodomā, ietekmē arī viņu meitas, un beigas meitas arī pavēdina savu tēvu uz grēku. Tik līdzīgi vīri, bagāti, ticīgi, no vienas ģimenes. Un varbūt mums ir kādreiz pašiem ir kārdinājums vainot apstākļus. Man nav paveicies, mani vecāki nebija tik bagāti, es nenācu no pilsētas, es dzīvoju ciemata, tāpēc mana dzīve vis tik eh, nebija sanācis. Bet šeit mēs redzam, ka apstākļi ir Viņu dzīves bija absolūti vienādi, bet rezultāts bija citāds. Tad Abrahams iemanto svētību, Lācis piedzīvo zaudējumu. Kāpēc? Mēs redzam, ka viņu dzīves, mēs redzam šajā situācijā, ka viņiem ir dažādas vēlmes viņu sirdī. Un balstoties uz savām vēlmēm, viņi pieņem dažādus lēmumus un rezultāta viņu dzīve ir dažāda. Viņu dzīve ir viņu lēmumu rezultāts. Jā, mūsu dzīves ir mūsu lēmumu rezultāts, bet savukārt mūsu lēmumi nāk no mūsu vēlmēm. Un es vēlos paskaidrot, kā tas strādā. Piemēram, esmu precējusies ar savu vīru. Tas ir mans, var teikt, rezultāts tur, kur es esmu, tā kā esmu precējusies ar savu vīru. Lai nonāktu pie šī rezultāta, man vajadzēja izdarīt izvēles pirmam kārtam. Tad, kad mans vīrs man piedāvāja draudzēties, man vajadzēja pateikt jā vai nē. Es pateicu jā, kad mans vīrs, topošais vīrs piedāvāja man precēties, man arī bija jāsaka jā un jau altāra priekša baznīcas arī viņam teicu jā. Tātad tur, kur es esmu, sava dzīve, tas, ka esmu aprecējis, piemēram, ar savu vīru, man vajadzēja izdarīt šos lēmumus. Bet kāpēc es izdarīju šos lēmumus? Jo man sirdi bija šī vēlme būt kopā ar savu vīru. Un līdzīgi mēs redzam arī ar Ābrahama un Lata dzīvēm. Tad viņam bija dažādas vēlmes viņu sirdis, kas noveda viņus pie izvēlēm, un izvēļu rezultātā viņi bija tur, kur viņi bija. Viens bija svētīts, viens piedzīvoja zaudējumu. Un ja mēs skatāmies uz Latu, tad viņš izvēlējies pēc miesas kārībām. Mēs lasām, kā viņš izvēlējies. Rādīšanas grāmatā 13. nodaļa, 10. pants un Lācis pacēlā acis un uzlūkoja visu Jordānas ielēju, pirms kungs bija nopostījis Sodomu un Gomoru. Tā bija ūdens dzirdināta kā kunga dārs, kā Eģiptes zeme uz coāras puse. Tad viņš izvēlējies ar savam acim. Viņš iekāroja šo zemi ar savam acim, un līdzīgi arī ar ievu parādīzes dārza – Mēs lasām par ievu, radīšanas grāmata 3. nodaļa 6. pantā, kad viņu kārdināja čūska un piedāvāja ēst to augli, viņa redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Jā, mēs redzam, ka Lācis izvēlējas līdzīgi kā Ieva ar savām acīm. Savukārt mēs redzam, ka kā izvēles, kādas vēlmes ir Ābrahamam sirdī. Mēs redzam, ka viņa sirdī ir vēlmes, kas ir dieva vadītas, gara vadītas. Ja Lācis skatās un iekāro, tad mēs lasām, ka Ābrahams gaida uz dievu, un Dievs viņam saka, uz ko skatīties, ko izvēlēties un ko Dievs viņam dod. Atgādināšu, lasīšu vēl atkal no 13. nodaļas, tātad um, rādīšanas grāmatas 14. panta, un kungs teica Ābramam, kad lats bija no viņa nošķīries, pacēl savas acis un paskaties no tās vietas, kur tu esi – uz ziemeļiem, un uz dienvidiem, uz austrumiem un uz rietumiem. Un mēs redzam, ka Ābrahams viņš vēlējās to, ko Dievs viņam vēlās. Un viņš rezultātā viņš bija svētīts, viņš iemantoja apsolījumu, un viņa pēcnācēji arī iemantoja šo zemi. Bet kāpēc Ābrahamam bija šīs gara vadītas vēlmes? Mēs varam redzēt Ābrahamā dzīve, ka viņa vēlmes, kas bija padotas dievam, nāca no tā, vai pat izplūda no tā, ka viņš vēlējās pašu dievu pāri visam. Jā, viņš vēlējās pašu dievu pāri visam. Redzēt, ļoti grūti vēlēties to, piemēram, kas ir svēts, ja tu nevēlies dievu, kas ir svēts, kas ir svētuma avots ļoti grūti vēlēties svēto dzīvi, likumus, mīlestību, ja tu nevēlies to, kas ir mīlestība, kas ir tikums, kas ir svētums. Un to var salīdzināt ar, piemēram, sportu. Jā, es ņemšu tādu līdzību, piemēram, nesen ir sācies jaunais gads, un es domāju, daudziem, daudziem no mums ir kāda jauna gada apņemšanas. Un, piemēram, varbūt tu no 1. janvāra vēlies sportot. Tu vēlies sportot, jo tu vēlies būt slaids, izturīgs, vingars, bet patiesība dziļa sirdi tu ienīsti sportot. Tu ienīsti skriet, vingrot un tā tālāk. Un tu vari iedomāties, ka, ja tu neierēdzi sportu, Tev būs grūti sevi motivēt, katru dienu iet uz trēniņu vai skriet, un es tev iesaku, labāk tev iemīlēt sportošanu un sportu, lai tu varētu turpināt, lai tu varētu sasniegt to mērķi, ka tu gribētu būt vingrs, laids un tā tālāk. Un kaut kas līdzīgi ar Dievu, mēs varam teikt sev, es negrēkošu, es iešu uz misēm, Es lūkšos katru dienu, bet ja mēs nemilam pašu Dievu, to visu būs grūti izdarīt. Un līdzīgi Abrahama dzīve, viņš mīlēja Dievu, un Dievs viņam bija pirmā sirds vēlme viņa dzīve. Un mēs lāsam par Ābrahamu, kad viņš saņem šo apsolījumu jau atkārtoti šajā 13. nodaļa radīšanas grāmata, ko viņš dara – ko dara Abrahams. Viņš nedara tā, ka viņš sasauc draugus, lai palielītos, lai uztaisītu kādu ballīti. Vau, man Dievs apsolīja šo zemi. Viņš nesauc pēc lāta un sāka, nu rekā, tu izvēlējies to, bet Dievs man teica to un to. Ko viņš dara? Mēs lāsam 18. nodaļa, kā Abrams nojauca teltis, gāja un apmētas pie mamras ozoliem – kas ir Hebrona, un uzcēla tur kungam altāri. Tad viņš iet pārceļas, uzceļ tur altāri, lai pielūgtu Dievu, lai meklētu Dievu, jo Dievs viņam bija pirmā vieta. Mēs varam padomāt par mūsu dzīvi, un es to pašu arī saku pati sev, vai kad es saņēmu kādu apsolījumu, Pat kad, vai kad es saņēmu kādu svētību, kad mana lūkšana ir atbildēta, ko es daru pirmam kārtam? Vai es eju pie Dieva, lai pateiktos Viņam? Vai es vienkārši to <laughs> sagrābju un priecājos, kas nav pats par sevi slikti? Bet vai es atdodu to godu Dievam? Mēs varam redzēt Abrahama dzīve, viņš to darīja. Tad pirmā vieta viņam bija Dievs ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Un es jau biju runājusi par to, ka tas, tas ka Dievs viņam bija pirmā vieta, tas atspoguļojas Abrahama dzīve, viņa vēlmes. Un mēs šajā stāstā varam redzēt dažus punktus, kā tas izpaudas tās, ka Dievs viņam bija primāra vēlme. Tad pirmais punkts - Ābrahama sirds vēlmes bija klausīties Dievam. Jā, mēs lasām, ka Ābrahama sirds vēlmes bija klausīties Dievam. Mēs lasām, ka Lācis gribēja klausīties savas vēlmes, savas iekāres, savas acis to, ko viņš redzēja ar savām acīm. Un līdzīgi kā rievu, ienaidnieks ļaunais gars viņu apmulķoja. Tad un viņš nonāca pie posta. Savukārt Ābrahams gaidīja uz kungu. Viņš gribēja klausīties, ko Dievs viņam saka, ko Dievs vēlas. Un ziniet, ko es ticu, ka tās, ka viņš gaidīja un gribēja klausīties kunga, Dievs gribēja dalīties ar savam sirds vēlmēm. Viņš gribēja viņu ne tikai svētīt, ne tikai dot viņam kādas bagātības, apsolījumu, dēlu, pēcnācējus kā zvaigznes debesīs. Dievam bija lielāks plāns, un tas plāns bija ne tikai Ābrahamam, tas plāns bija visai cilvēcei, cilvēces pestīšanai kur bija iekļauts arī Ābrahams. Jo no viņa nāca šī jauna tauta, ar kuru Dievs noslēdza derību, no kuras celsies pestītājs Jēzus Kristus. Un, dargais draugs, es ticu, ka Dievs vēlas tevi svētīt, bet ne tikai svētīt. Dievam ir kaut kas vairāk. Es ticu, ka katram no jums ir šī iespēja būt Dieva pestīšanas plāna, jo Dievs vē, vēlas visus vēst pie pestīšanas. Dievs vēlas dalīties ar savam sirds vēlmēm, bet Dievs meklē to, tos cilvēkus, kas klausīsies viņam, kas vēlēsies viņā klausīties. Tad pirmais punkts, kā mēs varam redzēt, ka tās kā Abrahama primāra vēlme bija Dievs un kā tas atspoguļojas viņa dzīve, ir tās, kā Abrahams vēlējies klausīties Dievam. Otrais punkts – viņš ļāva izvēlēties Dievam. Mēs lasam par Latu rādīšanas grāmata 13. nodaļa 11. pantā, ka Lāts izvēlēja sev – visu Jordānas ielēju, tad viņš izvēlēs pats sev. Ir tāds teiciens, ka tu pats esi savas laimas kālējs. Un līdzīgi bija ar Latu, viņš uzticēja sev. Viņš pats izvēlēja sev. Viņš nekāda veida nebija pat konsultējies ar Dievu un izvēlēja sev šo vietu, kas bija lemta postam, tad to šo Sodomas apkaimi, kas tālāk bija iznīcināta, un pats Lācis bija daudz ko zaudējis. Savukārt mēs redzam Ābrahamu, jau 9. pānta viņš saka, vai tava priekša nav visa zeme, nošķiries no manis, ja tu iesi pa kreisi, es iešu pa labi, ja tu iesi pa labi, es iešu pa kreisi. Viņš to saka Latam, viņš tā kā Latam ļauj izvēlēties. Bet patiesībā es ticu, ka viņš ļāva nevis Latam izvēlēties, bet Dievam izvēlēties viņa vieta. Un mēs nezinām, varbūt tas nebija nemaz viegli. Varbūt viņa viss kliedza, viņš domā, ak vai, es palaižu šo gārdo kumosu, cik skaista ir tā zeme, cik būtu jauki tur apmēsties un lopi būtu ļoti labi paēduši. Tas nenozīmē, ka tas bija viegli un automātiski – Varbūt viņam bija jāpakļaušas savas emocijas un iekārēs, un bija jādod tas Dievam. Man bija reiz gadījies, kad es biju līdzīga situācija. Es pirms vairākiem gadiem es meklēju kādu dzīvoklīti, es gribēju pārvakties, un es sāku meklēt sludinājumus, un bija, kā jau zināt, liela konkurence, bija grūti dabūt, un es to atmētos tā uzticējos Dievam, ka īstajā laika varbūt kāds dzīvoklis nāks piedāvājuma. Un eh, vienu dienu man rakstā kāda draudzene, un viņa saka, ka viņai kaimiņš meklē īrnieku. Viņa atsūtīja kādas bildes, man patika, man patika rajons, man patika, kā izkārtojums izskaties. Un eh, mēs sarunājam, ka es atnākšu šo dzīvokli paskatīties – Un es atnācu viena diena pie šīs savas draudzenes, viņa mani aizveda uz šo dzīvokli, iepazīstināja ar saimnieku, bet bija kāda problēma, bija atnākusi vēl kāda meitene. Un mēs staigājam pa šo dzīvokli, un viņa mums rāda šo dzīvokli, stāsta, un patiesībā man šīs dzīvoklis ļoti iepatīkas – bet es skatos, ka tai meitene arī iepatika šis dzīvoklis. Un tad es domāju pie sevis, ak vai, <laughs> es nesaprotu, kā tad mēs izvēlēsimies, kura, kura tad izvēlēsies, jo izskatās, ka mums abam patīk. Un eh, man iekšā visādas emocijas sāka rāsties, bet es domāju, nē, es neskriešu pirmā. Es neskriešu pirmā, Dievs, es negribu, lai tas ir kaut kā netīri aiz muguras. Dievs, es atdodu visu tavas rokas, es gribu, lai tā, tas dzīvoklis un tā izvēle, lai tas pagodinātu tevi, es atsakos tur kaut kā skriet aiz muguras un kaut ko sarunāt, lai pirmā tiktu pie tā dzīvokļa. Un, eh, jā, tad, kad mēs beidzam skatīties šo dzīvokli, mēs tad aizgājām pie tās draudzenes, uz, pie viņas, sākam dzert tēju, un pēkšņi tā otra meitene, kas arī atnāca skatīties dzīvokli, saka, Olga, es tev dodu priekšroku, man īstenībā dzīvoklis netik ļoti vajadzīgs šobrīd, Es neatceros precīzus vārdus, bet viņa stāstīja līdzīgi tad, tad es dodu tev priekšroku, man dzīvoklis šobrīd nav tik ļoti vajadzīgs, un ja tu, tu izvēliesies pirma, tad šis dzīvoklis lai paliek tev, bet ja nē, tad es izvēlos. Un tas bija ļoti interesanti, es e, beigās pieteicos pie, pie šī dzīvokļa un bija ļoti skaists laiks, e, kad es dzīvoju tur. Bet mani uzrunā arī tas, ka es varēju šo dzīvokli arī dabūt tāda dievbijīga veida, neskrienot pa priekšu, nerunājot kaut ko aiz muguras, bet tas bija tā, ka es lūdzu Dievam, lai tas pagodina viņu. Lūk, šāds piemērs. Tad otrais punkts, par ko es runāju, kā tad tās, ka Ābrahams vēlēs Dievu izpaudas viņa dzīve – viņš ļāva izvēlēties Dievam. Un trešais punkts, ko, par ko mēs varam, un trešais punkts, ko mēs varam redzēt Ābrahama dzīve, viņš uzticējas Dievam. Mēs redzam šajā stāstā, ka Lāts uzticējas savam acīm. Jā, viņš izvēlēja šo vietu, kas pēc izskata izskaties ļoti laba, bet patiesība bija sapuvusi vieta, garīgi sapuvusi vieta. Bet Lācis uzticējies ne tikai savam acīm, bet arī saviem spēkiem. Viņš domāja, ka būdams tur, dzīvoja tur, tās grēks, tās grēka sekas viņam nepielīps. Un mēs varam redzēt Lāta dzīvi tādu lejupslīdi – mēs lasām 13. nodaļa, tad radīšanas grāmata, tad 12. panta, ka Lācis dzīvoja ielēs pilsētas un slēja savas teltis līdz Sodomai. Vēlāk šajā grāmatā mēs jau lasām, ka Lācis jau dzīvoja iekšā, viņš jau dzīvoja Sodomā. Viņš ieņēma visdrīzāk jau kādu pozīciju tur, ja viņš sēdēja pie pilsētas vārtiem. Varbūt viņš ticēja, ka viņš spēs pretoties Sodomas cilvēku grēkiem, ļauniem darbiem, tas viņu neietekmēs. Viņš ticēja saviem spēkiem, nevis uzticējas Dievam. Savukārt Ābrahams spēja uzticēties Dievam. Mēs jau iepriekš runājam iepriekšējā punktā par, par to, ka viņš ļāva Dievam izvēlēties – viņš zināja un paļāvās, ka Dievs viņu neatstās. Un, protams, Abrahama dzīve nebija perfekta. Viņam bija savas kļūdas, savas vainas, bet mēs varam redzēt, ka Dievs viņam bija pirmā vieta. Un no tā nāca garā vadītas sirds vēlmes, kuram sekoja tas izvēles, un kuram sekoja tas dzīves rezultāts un apsolījums, ko Ābrahams un viņa pēcnācēji iemantoja. Tātad šajā stāstā mēs varam redzēt, ka Ābrahama sirds vēlmes bija klausīties Dieva, viņš ļāva izvēlēties Dievam, un viņš uzticējas Dievam. Un tas viss nāca no tā, ka viņa primāra sirds vēlme bija pats Dievs. Bet kā tad vēlēties Dievu pašu? Varbūt ir tāds jautājums, kā, kā es varu būt pārliecināts, ka es vēlos Dievu? Un varbūt tu jūties sirdi, ka dažreiz esmu laikam aizmidzis, laikam mana sirdi ir tāda ziema, un kad nekad nenāk tas pavasaris. Laikam esmu atzīsis, mana dedzība uz Dievu ir atzīsusi. Kā tad vēlēties Dievu? Kā tad vēlēties pašu viņu? Tad es vēlos noslēgt ar šādu domu. Es jau minēju Mateja evangēliju 5. nodaļu 6. pantu. Mēs lāsam, ka svētīgi ir tie, kas izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, jo Dievs viņam to papilnam dos. Viņi tiks piepildīti. Tātad, ja tu esi izsalcis pēc dieva, dievs piepildīs tavas vēlmes. Viņš piepildīs tevi ar savu klātbūtni. Bet kas ir interesants, ka Dievs taču ir bezgalīgs. Viņš ir pilnīgs, viņš nav izsmeļams, viņš ir svēts. Ja tu esi iesaucis pēc Dieva, Dievs tevi piepildīs, bet Dievs ir tik bezgalīgs, ka tās piepildījums rādīs vēl jaunu izsaukumu pēc Dieva. Mēs, piemēram, lāsam atklāsmes grāmata 4. nodaļa, ka eņģeļi slāvē Dievu, un viņi saka viņam svēts, svēts, svēts. Un viņi to saka nevis tāpēc, ka viņam nav ko teikt, bet tāpēc, ka Dieva svētums ir tik neizdibināms un viņa skatās Dievu un redz viņa svētuma šķautnes ar vieno jauna. Viņa ierauga to un saka svēts, viņa ierauga nākama Dieva šķautne un saka svēts, jo Dievs nav izdibināms, viņš ir bezgalīgs. Un līdzīgi, ja mēs, ja mēs būsim izsalkuši, patiešām izsalkuši pēc Dieva, Dievs piepildīs to – bet Dievs ir tik bezgalīgs, ka tas rādīs jaunu izsalkumu. Tas nav līdzīgi ar tādu ķermenisku izsalkumu, kad mēs gribam ēst, mēs pāēdam un tad, mūs, tad mūsu izsalkums tiek remdēts. Ar Dievu tas tā nav. Kad mēs esam piepildīti ar Dievu, tas rādīs jaunu izsalkumu. Bet kā tad to izsalkumu no paša sākuma – jāatrod sevi, kā būt izsalkušam pēc dieva jau no paša sākuma. Un man ir kāda recepte. Un varbūt, kā jau es jau minēju, tu jūties nedaudz zaudējis to izsalkumu, tu jūties izsmelts, tu jūti, ka tu pazaudēji to uguni. Ko tad darīt? Ir kāda recepte tev jāpiespiež sevi ēst. Tātad tev jāpiespiež sevi ēst. Es vēlos pastāstīt kādu stāstu, kas mani arī saistībā ar šo ļoti uzrunāja. Un šis stāsts nav par dievu, bet par ēšanu. Pirms vairākiem gadiem es kāda Rīgas pagalmiņa atradu vienu kā kīti mazu un pavisam slimu un smaka no tā nebija laba, bet kas man uzrunāja, tā ir nabadzīgai dzīvnieciņa, kā tā kaķenīte izrādies, ka tā ir kaķenīte, bija tik ļoti mīļa, un kad es viņu saucu, viņa nāca pie manis, un viņa nelaida <laughs> mani prom. Viņa man staigāja pakaļ, un viņa sauca uz mani, un es sapratu, ka nu, viņa nomirs. Uz ielas viņa nomirs, jo viņa izskaties ļoti slima, tādas acis bija slimas un pavisam vārga un maziņa un notievējusi, un um, es iežēlojos un nolēmu paņemt pie sevis. Un es paņemu to kakienīti pie sevis, nomazgāju viņu un aizvedu pie veterināra ārsta. Viņš uh, pārbaudīja, uh, teica, kas ir ar to veselību, teica, ka kāda zāles jālieto, bet eh, viņš teica pašu svarīgo. Viņš sāka, jā, jūs varat darīt to un to, to un to, bet pats galvenais jums jāpiespiež viņu ēst. Jo, redziet, šī kakenīte viņa nēda, un es nevarēju viņai piespiest ēst. Es eh, mēģināju visādi, bet viņa nēda. Un viņš teica, ka zāles nepalīdzēs, ja viņa nesāks ēst. Līdz ar to jums jāpiespiež viņu ēst. Un es atvedu uz mājām viņu, un es saku, mēģināt barot ar tādu kā sprici vai kā, bez, bez adatas, bet ar, ar um, olu, ar olas dzeltenumu, un viņa tā uh, negribīgi ēda, nu, viņa pretojas. Un es nezināju, ko darīt, vairākas dienas mēģināju barot rolu, un tad es izdomāju, ah, pamēģināšu barot viņu ar gaļu, ar pasteti. Un es arī atkal ieliku to šprice un sāku viņai dot, un viņu vairs nevarēja atraut no tās gaļas, no tā ēdiena. Jo redzēt, kakis viņa bija domāta – lai ēstu gaļu, bet viņa bija aizmirsusi gaļas garšu. Jā, tad kaķis ir mednieks, viņš ir domāts, lai ēstu gaļu, bet viņa bija aizmirsusi to. Man bija jāpiespiež viņu, viņa ēda, un tad vairs nevarēja viņu atraut no tā. Vēlāk es to kaķenīti nosaucu Šeba, viņa tiešām ļoti ātri pieņem spēku un atveseļojas. Bet šis stāsts arī mums daudz ko māca. Mēs, kā dieva bērni, mēs rādīti, lai ēstu šo garīgu barību. Dievs sāka psalma 34, 9. panta, baudiet un redziet, cik labs ir kungs. Baudiet un redziet bet dažreiz mēs aizmirstam, kā garšo Dievs, kā garšo viņa klātbūtne. Un, dargo brāli un māsa, ja tev lūkšana šķiet neinteresanta, garlaicīga, vai ar Dieva vārdu tu negribi lasīt, tev jāpiespiež sevi ēst šo garīgo barību – kamēr tevi nepamodīsies šīs izsaukums, ko Dievs, es ticu, noteikti piepildīs un remdēs tavas slāpes pēc viņam, bet tās vēl nebūs viss. Tev būs vēl lielāks izsaukums pēc Dieva, un Dievs tev rādīs vēl vairāk. Un es tevi pamudinu, dārga brāli un māsa, padomāt par to, kā tu vari vēlēties – šodien, šonadēļ, vēlēties Dievu vairāk un paskatieties uz savu sirdi, vai tur ir slāpes pēc dzīva un laba Dieva. Paldies! Paldies, Olga! Jā, noklausoties šo vārdu, es jau redzu kādas jomas, kur man sevi ir jāpiespiež ēst garīgi. Argo klausītāji, cerams, ka arī tevi tas iedvesmoja, lai mēs augam izsaukumā pēc Dieva, kas ir visaugstākā, vislielākā, visbrīnišķīgākā vērtība. Baudiet un redziet, cik labs ir kungs. Ar šiem vārdiem šodien arī atvadāmies, un eh, sirsnīga pateicība ikvienam, kas atbalstāt Radio Marija Latvija ar saviem brīvprātīgiem ziedojumiem, jo bez jums šī radiostacija nevarētu pastāvēt. Lai Dievs jums atlīdzina par jūsu labo darbu. Izskanēja raidījums Vēliki misijā!